mangiagioi malpli ofte causas malsanoin. Neniam antaue ocasis tiom malmulte da malsanigioi causitai de nutrajoi en Austrio, ol tiel estis en la passinta jaro. Tion montras nova rapporto de la Austra Agenteio Prisano cae nutraja securezzo quiu referenzas al pli kai pli bonai controloi de nutrajoi. Salmoneloi, listerioi, campilo bacterioi, cae norovirusoi, Tio certe estas la plei conatai infectantoi en ia geografia zono, ca ili povas vere causi grava in damagioin. Sed dum la pacintai iaroi, eblis forpeli pli cae pli la germoin sur base de legio, ciu estis dictita de EU, helpe de detala sistema de monitorado cae diagnosado. La agenteio povas pruvi per datumoi che dum la pacintai dec quiniaroi la nombro de tiai malsanigioi en tuta Austrio malcrescis je pli ol octec procentoi. En la jaro du mil quar, ciam oni en la tuta areo de Austrio comencis applicitiun sistemon, ocasis ancorau pli ol quincent malsanigioi, ciui estis causitai de nutrajoi, dum en la jaro du mil estis plu nur sestec tiai malsanigioi la malsanigioi do povis esti reductitai. Set ili ne estas tutte eviteblai, ciu en la productado de nutrajoi, ciu en biofarmo, au en la amassa tenado de bestoi. Gran nombrai malsanigioi povos ocasi tiam, ciam la sistemo pricertigo de qualito misfunccias. Lau regule, estas pli ol nur unu misago kiu okazas, pli ol nur unu persono kiu fermas la oculoin, quancam onine raitus fari tion, ce la controllo de higieno. Problemo pri la certigo de qualito estis supposeble en la jaro 2011 la causo por la ec furioso de Ehec, en la nordo de Germanio tiam malsanigis subite prescau quar mil homoi, prolagis tiam suffice ne attento frappa ehec germo. Quindec tri infanoi cae plen cresculoi ec mortis progi. En Austrio gis nun tia ec furioso de malsano preter iris, sed versaine tiu catastrofo el Germanio estis la cefa causo por la autoritatoi en Austrio, en tutte spesi la monon por tiu detale elaborita monitora sistemo por nutrajoi. Oni volas esti preparita por povi reagi ie eventualai epidemioi qui estus causitai de ehec, qui estus aparte da gerai por infanoi. Cai ciam temas pri infanoi, la vivo dangero estas ancora pli attente considerata. Resume, la agenteio constatas che en Austrio la sistemo pri la controllo de nutrajoi dum la passinta iaroi signife plibonigis. La actuala nombro de casoi estas ja seriosa afero, sed la uvido de expertoi eblas vivi cungi malsanigis ducent dudec sep homoi, cae du el ili mortis. La nombro de mortoi estis causita de listerioi.